Maria Rosa Coccia estis itala componistino, instruisto y clavicenisto nazquita en Roma de ne musicista familio. Tamen sia excepta musica talento estis frue reconita, Instigita y apogita de sia patro, si ricevis solidan musican instruadon. si studi contrapuncton con la maestro di capella Sante Pecci. Maria Rosa ofte estas comparita con Mozart, quio estis tri iaro in pliaggia, cae ciel li, si estis nomata mir infano. En la agio de dec du iaroi, si componis ses clavicen sonatoin, En la agio de dec tri si componis la oratorion Danielo nel lago dei leoni, quiu estis prescau sensatio en la tut vira mondo de la catolica ecclesia musico. Tiu cipezzo de Maria Rosa estis presentita ce la oratorio San Felipe Neri en Romo, tiam la papa urbo stato, quie Oni alvirinoi et malpermesis partopreni la presentadon de oratorio, des malpli componi ilin. Citiu estas exemplo de kiel Maria Rosa Coccia rompis sexan baroin frue in sia vivo. En la sama iaro, si verquis la profanan cantaton au operon La Nelojata Insulo sur base de texto de la fama text autoro Pietro Metastasio. La presentado de la teatrajo estis granda successo cae entusiasme ricevita cae de la novelaro cae de la plebo kiel raportas tiu fonto. En 1706, la papo Clemento da Dec decretis che iu ain practicanta musicon en Romo devas eniri la congregazione dei musici cae passigi l'examenon porigi maestro di capella. Do la declin jaragia Maria Rosa Coccia presentigis al exameno quiu consistis en verci canonon en la cesto de quar giugistoi. Ciel resulto, si farigis la unua virinu quiu trapassis la gravan examenon de tiu ci prestigia congregazione, tiel acquirante la titolon de maestra di capella. Quin jaroin post la en Romo, si aciris la croman titolon maestra publica di capella en la Filarmonia Academia de Bologna. En tiu ĉi caso, ŝi estis la dua virino con tiu titolo pos Mariane von Martínez, Malgraŭ eminenta eminentaj reconoi, kaj kiam ciu indicis que María Rosa Cochia havus vrilan carieron kiel componistino, venis granda malfacilajo por praktiki profesión. profesion. Cochia estis publiche attaccata de Francesco Capalti, maestro di capella en la Narni Catedral, quiu pridubis l'examenon en Romo. Li assertis che Cocia ricevis la titolon de maestra, ne pro sia talento, sed nur respecte al sia sexo, cae che sia examenon Nenian devus esti publicigita tiam comencigis furiosa argumentado, quiu dauris plurem iaroin, en quiu gravai personetsoi de la itala musica sceneio en fase flanquigis con cocia. La text autoro Metastasio, la castrato cae estel cantisto Farinelli, ca la componisto Giovanni Battista Martini renversis la argumenton dirante che esta plivergaine che Cotia trapassis la examenon ne char si estis virino sed malgrautio. Michel Mailo en sia defendo por montri la validetson cae qualiton de sia lavoro, publicigis biografion prisci con la titolo Elogio Histórico de la Señora María Rosa Cochia Romana. Post ducent quindec jaroi da anonima autorezzo, la vendo de libreto en Auxilio permesis la identigon de verco de María Rosa Coccia Ifigenia cantato por quin vocioi cae orchestro. Ifigenia ne respondas alla cutima spezzo de chambra cantato de la dec ocaiarcento. La nombro da personoi, la grand orchestro, cae la dimensio de la verco fara gin multe pli granda. La nomo cantato indicus que gi ne besonas sceneion. Quancam, ciui giei musicae cae textae elementoi respondas alla genro de opero. Candida Felici, uno alla cefai faculoi pricocia, argumentas che la mal permesso al virinoi aliri en opereioi por presenti sia in vergoin conducus corcia verci citium tipon de cantato, quiu facte estas opero. Maria Rosa Corcia estis principe lerta privercado de chorus musico, sed sia oratoria laboro montra sian capablon tracti recitativoin, arioin, cae orchestran scribon. Cotia estas uno a la plei gravae italei componistoi de la decocae arcento. Sia excepta talento cae persistemo igi sin venti labaroin, quiuin la tiamai virinoi rencontis por dedici sin al musico.